Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Իր աշխատանքային գործունեությունը Զինագասյանը 2012 թվականին սկսել է Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցում որպես պատմության ուսուցչուհի։ Նախապատերազմական շրջանում եղել է դպրոցի ուսումնական մասով փոխտնօրեն եւ ինչպես Զինան է նշում, պատերազմից հետո Շուշին մնաց նրանց, ում չպիտի մնար։ Տեղափոխվելով Ստեփանակերտ նա աշխատանքային գործունեությունը շարունակեց երիտասարդության եւ մշակույթի պալատում։ Ոլորտն ինքնակամ թողնելով Զինան այժմ աշխատում է Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեում։ Զուգահեռաբար դպրոցում իր գիտելիքները շարունակում է փոխանցել աշակերտներին։ Այս պահին աշխատում եմ նաև Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան հանրակրթական միջնակարգ դպրոցում։ Շարունակում եմ մասնագիտությանը շրջանակում որպես պատմության ուսուցչուհի, դասավանդում եմ 7-րդ եւ 10-րդ դասարաններում։ Սիրում եմ աշխատանքս, սիրում եմ երեխաներին, երեխաներս երևի սիրում են ինձ։ Մեր սերը փոխադարձ է Երևի այստեղ հպարտորեն նաև նշեմ, դրանում է կայանում նաև այն հաջողության գրավականը, որը հաճախ արձանագրվում է իմ առարկայի շրջանակներում աշակերտների արդյունքներով պայմանավորված, նրանց ընդգրկվածությունը հանրապետական օլիմպիադաներում արցանագրած արդյունքները ուսուցչի գործը միայն դասավանդելը չէ, ուսուցիչն իր գործում եւ հոկեբան է, եւ ընկեր, եւ դաստիարակող։ Ահա այն կարևոր հատկանիշները, որ պետք է ունենա լավ ուսուցիչը, եւ հենց դրանք աշխատանքի ընթացքում աշակերտների մոտ պետք է առարկայի հանդեպ սեր արտնացնեն եւ դրթեն հասնել ուսման ավելի բարձր մակարդակի։ Գիտեք, սկսեմ 2012 թվականից, երբ առաջի անգամ ոդք եմ դրել դասարան, դպրոցի տնորենը Տիկին Գոհար Մկրչյանը այսպես ասաց հենց առաջին օրը Զինա, եթե աշակերտները քեզ սիրեն, քեզ վերցնելու ենք դպրոցում որպես հիմնական աշխատողի, ասել եմ կփորձենք ես էլ հնարավորությունների շրջանակում կփորձեմ ինձանից կախվածը անել, որ գործը հաջողի։ Փառք Աստծո, մինչև այսօր աշխատում եմ այդ հաջողությունը, որ արցանակրվում է տարեց տարի, նաև շոշափելի է, երևացող եմ, Գիտեք, շատ կարևոր է, երբ ուսուցիչը լավ է տիրապետում իր առարկային, միևնույն ժամանակ կարողանում է սիրաշահել աշակերտներին իր գիտելիքներով, ուշադրությունը երեխաների սևեռել այն կետերի վրա, որոնք պարտավոր են իմանալ, միևնույն ժամանակ պատմության անիվը տեղյակ ենք, որ անընդհատ կարկամվում է, կարողանան խուսափել այն թույլ տված սխալներից, որոնք որ ժամանակին եղել են, եւ եթե աշակերտը սիրում է ուսուցչուհուն, հավատացած եղեք, որ հաջողելու է նաև այն գործը, որը որ ուսուցիչը նախաձեռնել է։ Շատ կարևոր է, երբ ուշադրության կենտրոնը կարողանում է սկզբի սևերես քո վրա, առարկայի վրա երկուսը համատեղել եւ աշակերտներին ընդունել որպես յուրայինների, ոչ թե պարզապես ձևավորել ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերություններ, այլ հարազատացած հարաբերություններ, որի հիմքում կա պահանջ, որի հիմքում կա անկերություն, որի հիմքում կա պարտականություն, միևնույն ժամանակ ուսուցիչը մնում է իր դիրքում, պահանջկոտության դիրքերից է հանդես գալիս։ Մենք միշտ ուսումնասիրում, քննարկում եւ հետեւություններ ենք անում մեր պատմությունն ուսումնասիրելիս, բայց երբեք չենք մտածել այն մասին, որ հենց մեր սերունդը կլինի այն ցավալի ու հիասթափեցնող իրողությունների վկան, որը կատարվեց 2020 թվականին։ Պատմությունն ուսումնասիրելիս չենք հասկանում այն տողերի կարևորությունը, որ գրված է մեր գրքերում, բայց դառնալով պատմության մի մաս, ամենակարևոր մասերից մեկը, պատմության գրքերում գրված ամեն մի տողը պարտության եւ հաղթանակի մասին ընկալվում է այլ կերպ։ Գիտեք, Ձեր հարցին կփորձեմ պատասխանել հետաքրքիր մի դրվագով, երբ աշակերտը առավոտ աչքերը բացում է ուսուցչուհուն հաղորդագրություն է ուղարկում, ասում. Գիտեք, ես երազումս տեսել եմ, ինչպես ենք միասին Շուշի ազատագրում։ Մտքերը արտաբերում է ինչպես ենք ազատագրել երազում։ Գուցեև իրականում մի օր դա կանենք։ Ոչինչ այլ չի մնում, քան պատմության դասաժամին քննարկես այն եղելությունը, որը որ աշակերտը տեսել է երազում մանավանդ որ շուշեցի է քեզ պարտավորեցնում է դու դասավանդում ես մի դպրոցում որը հենց վերաբացվել է Ստեփանակերտում ու ինչ վիճակում են գտնվում երեխաները, հոգեբանական ինչ մոտեցում պիտի ցուցաբերես, ինչ պահանջ գոտությամբ պիտի իրենցից պահանջես, առաջի հերթին ինքդ պիտի լինես հոգեբան։ Մինչ պատերազմը եւ պատերազմից հետո Զինագասյանը որպես ուսուցչուհի տարբեր մոտեցումներով է հարցերի մոտենում, եթե ավելի խստապահանջ էի, ավելի շատ էի ուշադրություն դարձնում դիրապետ մամակարդակներին, այժմ իրավիճակը որոշակիորեն փոխվել է, ոչ թե խստապահանջ չէ, չեմ, այլ պահանջում եմ այն, ինչ որ պարտավոր է իմանալ։ Միևնույն ժամանակ հաշվի եմ առնում այդ աշակերտը այս պահին ինչ պայմաններում է ապրում արդյոք նախքին սոցիալապես ապահով կարգավիճակում է, արդյոք նախքին պայմանները ուներ կենցաղային, ինչ այսօր ու համեմատականը քեզ տիպում է նաև վերանայես քո պահանջ կոտության մակարդակը։ Չեմ ասում, թե թուլացրել եմ, ոչ, պարզապես փորձում եմ նաև աշակերտի դրության մեջ մտնել։ Ես երեխաների միշտ սովորեցնում եմ, ասում եմ երեխեք ես չեմ ուզում որ դուք հանուն հայրենիքի մեռնեք հանուն հայրենիքի տակ ձեր կյանքը ես ուզում եմ հանուն հայրենիքի դուք ապրեք ինձ պետք է որ դուք հանուն հայրենիքի արարեք ստեղծեք ստեղծագործեք մանավանդ ձեր երազած հայրենիքում պատերազմից հետո պատմություն դասավանդել այդքան էլ հեշտ գործ չէ բայց պատմության անիվը անընդհատ կրկնվում է պարտավոր է իմանալ առնվազն 100 տարի առաջ ինչ է եղել, այսօր ինչ է կատարվում։ Համեմատական անցկացնես, տեսնես 100 տարի առաջ մեր անունից ով էր խոսում, ինչ արդյունք ենք արձանագրել։ Ու որոշենք այսօր թողում ենք մեր անունից խոսեն, թե ինքներս խոսենք։ Ինքներս մեզ ներկայացնելիս միշտ փորձում ենք տեսնել եւ ասել միայն լավը, բայց եւ մեր թերի կողմերը պետք է ընդունենք ու խոստովանենք։ Զինան իրեն համեմատում է ծովի հետ, որն ամեն պահի կարող է նաեւ փոթորկվել։ Բացահայտ շեշտում է, որ բոլորս էլ ունենք թերություններ, բայց եւ մեր լավագույն կողմերը նույնպես պետք է նշենք, չէ՞ որ ապրում ենք չարի ու բարու աշխարհում։ Գիտեք, հարազատներս միշտ ասում են, եթե 6 ամիսը մեկ որևէ վկայագիր չես ստանում, քեզ թվում է, թե ուղղակի ժանգոտում է։ Այո, իմ մոտ այդպիսի զգացողություն է։ Ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության կողմնակից եմ, ոլորտի ներկայացուցիչ եմ, տարբեր նախասիրություններ ունեմ, շատ եմ սիրում կարդալ, մասնագիտության բերումով այնպես է ստացվել, որ շատ եմ կարդացել, շատ եմ կարդում եւ երևի խանգարող հանգամանքներ եթե չլինեն, շարունակելու եմ նաեւ շատ կարդալ։ Սիրում եմ նաեւ ֆիզիկական ակտիվությունը, սիրում եմ ահավոր շատ հեծանի վարել, ի զարմանը շատերի, կոմպլեքսավորվող տեսակ չեմ, չափի զգացողություն գիտեմ, միևնույն ժամանակ չեմ սիրում սուտը եւ գեղձիկը։ Կարող եմ լինել հանդարտ ծով, լճակ, որը հաճախ նաև կարող է փոթորկվել։ Երևի տեսակս համեմատեմ, բայց սիրում եմ նաև փոթորկալից ծովում լողալ։ Միևնույն ժամանակ պաշտում եմ, երբ փոթորկալից ալիքները հաղթահարելով կարողանում եմ ափհասնել։ Սա է երևի իմ հաջողության գրավականը չեմ սիրում պարզապես տեղում դոփել։ Ապրում եմ հավատով, աշխատում եմ հավատալ առաջի հերթին Աստծուն, ամեն ինչ կապել Աստծո հետ, Աստծո առաջ չընկնել, միևնույն ժամանակ փորձում եմ հային բնորոշ հատկանիշներով օժտված լինել եւ այդ հատկանիշներով կրթել նաեւ այն սերնդին, որին դասավանդում եմ։ Երբ առաջի անգամ ես հնարավորություն ունեցա դասախոսել համալսարանում, զուգահեռ նաեւ դպրոցում, հասկացա, որ ավելի շատ անելիք ունեմ դպրոցում եւ այդտեղից տեղափոխվեցի դպրոց։ Այստեղ խոսքը գիտելիքի մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ փոքրերին պետքա հասցնել մի մակարդակի, որից հետո են իրենք դառնում ուսանող։ Ու երբ որ քո աշակերտը նստում է արդեն համասարանական նստարանին, լսարանում, իրեն դասավանդող դրական մտքերը արտահայտում նույն առարկան դասավանդող ուսուցչի հասցեին, ինքնին արդեն խոսում է, որ եւ ուսուցիչը, եւ աշակերտը, եւ կրթական համակարգը հաջողել է։ Պատմության ուսուցիչ լինելով ուսումնասիրելով պատմական անհատների դերակատարություն, յուրաքանչյուր ուսուցիչ գոնե մեկ անգամ իրեն հարց է ուղել. ինչ կլիներ, եթե այս կամ այն ղեկավարը լիներ այս դարաշրջանում։ Պատմական օրինակներ շատ ունենք, բայց հայոց պատմությունից առանձնացնեմ երկու կերպարի, ովքեր ինձ համար համարվում են հայոց պատմության իրեն ժամանակաշրջանի շարժիչ ուժերից մեկը առանձնացնեմ Արտաշեսյան թակավորության հիմնադիր Արտաշես առաջինին եւ Արշակունիներից Պապ թակավորին։ Այո, նրանք կերպարներ են։ Նրանց վարած քաղաքականությունը պարտավոր է յուրաքանչյուրը իմանալ նրանց ձերբերումներին տեղյակ լինել, նրանց վարած քաղաքականությունը ինչ որտեղ նաեւ ոչ թե հետևել, այլ վարած քաղաքականությունը որպես օրինակ անդորինակել եւ հնարավորինս խուսափել այն բաստողումներից, որոնք հային բնորոշ հատկանիշներով միշտ པարզ երևում է։ Երևի մեր քաղաքականության մեջ շատ դեպքերում մեր པարզությունն է, որ խանգարում է ակետից բկետը հասնելու համար։ Գիտեք, շատ եմ ուզում առանձնացնեմ հետևյալ մտքերը, եթե փորձենք արդիականացնելու լինենք, ապա կցանկանայի տեսնել զարգացած տնտեսություն ունեցող Արցախ, ավելի հոգացավ պետականություն ունեցող երկիր, ավելի հմուտ արտաքին քաղաքականություն եւ ավելի նպատակային ներքին քաղաքականություն եւ ագետից բգետը հասնելու համար ճիշտ ռազմավարություն, համապատասխան միջոցների ուղղում համապատասխան կետին հասնելու համար։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Այսօրվա մեր հյուրը Ստեփանակերտում վերաբացված Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան հանրակրթական միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Զինա Գասյաններ։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյաններ։ Մինչ նոր հանդիպում։